Nilqakom għat-tielet programm fis-sensiela ta' Noti Memorabli flimkien miegħi, Tony Sant. F'din is-sensiela nesploraw aspetti storiografiċi tal-mużika f'Malta. F'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi qed nagħtu ħarsa lejn dokumenti partikolari biex naraw ftit xem li nistaw niftakru minn li moddi tal-mużika f'Malta u kemm minn dan illi nistaw niftakru nistaw faċilment insibu kuntesti għalih biex tassew nistaw najdu li għanna noti memorabli. Biex inkompli fejn ħallejt żewġ programmi ilu, illum se nerġa' ndur għall-kummentarju tal-istoriku Vincent Zammit. Bħal ħafna mid-dokumenti li qed nippreżentalkom waqt dawn il-programmi, dan il-kummentarju ta' Vincent Zammit huwa meħud mill-arkivji ta' Campus FM mill-programm tiegħu Dettalji mill-Passat li kien ixxandar fuq dan l-istazzjon fl-2004. Wara li konna smajna l-perspettiva ta' Vincent Zammit dwar il-mużika f'Malta fl-imoddi, illum se nibdew billi natu ħarsa lejn kif bdew il-Banet Maltin. Il-festi Maltin huma kkunsidrati fost l-aħjar aspett folkloristiku li għadu jeżisti sal-ġurnata tal-lum fl-irħula u l-bliet ta' Malta. Il-festi Maltin mhux biss ipoġġu lill-istess parroċċi f'dawl differenti, iżda joffru spettaklu li jkun organizzat minn diversi għaqdiet ta' voluntiera mill-istess parroċċa. Għalkemm ikun hemm ċertu diffikultajiet li xi mdaqqiet jispiċċaw li jħassru l-festi wkoll, iżda l-aspett tan-nar tal-festa tax-xalaru fuq kollox tal-banet Maltin huwa parti integrali mill-istess festi. Il-banet joffru l-aspett mużikali, kif ukoll dak l-aspett ta' kompetizzjoni. F'uħud mill-istess irħula nsibu aktar minn soċjetà filarmonika waħda, u dan juri kemm l-istess nies tar-raħal jieħdu l-istess affarijiet bis-serjetà. Il-baned għadhom sal-ġurnata tal-lum jaħdmu ħalli jagħmlu festa aħjar minn snin ta' qabel. U minħabba r-rivalità li teżisti, allura dawn jibqgħu għaddejjin bid-diversi attivitajiet tagħhom is-sena kollha. Il-banet Maltina għandhom storja interessanti wkoll, għax uħud mill-istess banet ilhom jiffunzjonaw sa mit-tieni nofs tas-seklu dsatax. Għalkemm il-baned bdew jitwaqqfu fil-perjodu tal-Ingliżi f'Malta, dan ma jfissirx li qabel il-baned ma kienx ikun hemm mużika li tindaqq waqt il-festi. Id-differenza kienet li dawn ma kinux jammontaw għal numru kbir ta' mużiċisti, anzi, fil-biċċa kbira ikunu qegħdin nitkellmu dwar numru żgħir ta' nies. Fis-seklu dsatax diversi kienu l-Maltin li bdew imorru jaħdmu mal-armata u l-flotta Ingliża. Dan hemm ħafna ħalli l-istess Maltin jibdew jindaklu minn ċertu użanzi tal-Ingliżi. Waħda minn dawk li jintoġbu kienet appuntu il-parteċipazzjoni tal-Maltin fil-bannet tar-reġimenti jew tal-bastimenti tagħhom. Barra minn hekk f'dan l-istess perjodu f'Malta kien hawn ħafna Taljani jgħixu f'fostna. Il-biċċa kbira ta' dawn kienu nies ta' ċertu livell kulturali minħabba fekk ħallew l-impront tagħhom fuq soċjetà Maltija wkoll. Huwa maħsub li fost dawn l-eżiljati Taljani kien hemm min daħħal din l-imħabba lejn il-baned. Minħabba n-nuqqas ta' dokumentazzjoni huwa diffiċli li ngħidu liema hija l-ewwel banda li twaqfet f'Malta. Hemm żewġ banet li jippruvaw jieħdu dan l-unur, waħda minn Ħaż-Żebbuġ l-oħra mir-Rabat. Li huwa żgur huwa l-fatt li f'dawn iż-żewġ irħula kbar bdejna naraw l-ewwel banet, u mhux hekk biss, iżda każini marbutin magħhom ukoll. Il-banet bdew joffru spettaklu, il-festi ta' dawn l-irħula bdew ikunu aktar brijużi kif ukoll sbieħ u attrajenti. L-istess banet beda jkollhom kumitati li jmexxuhom u wħud minnhom beda jkollhom nies ta' ċertu kapaċità wkoll. Tajjeb li ngħidu li fit-tieni parti tas-seklu 19 il-banet Maltin mhux biss bdew ikunu organizzati iżda bdew joffru wkoll spettaklu billi l-istess bandisti jkunu libsin uniformi. Jekk waħda kien sejjer ikollha hekk, għid li l-oħrajn kienu sejrin jagħmlu bħalu. Il-banet Maltin bdew joffru wkoll swok għal ħafna mit-tfal tar-raħal. Minflok ma joqogħdu jiġru barra dawn it-tfal bdew jersqu lejn il-każini għax hemmhekk bdew imorru jitgħallmu jdoqqu xi strument. Minħabba dan it-tagħlim tal-istrumenti, l-istess familji bdew joffru l-għajnuna finanzjarja tagħhom ukoll. Minħabba li bdew jaraw ħafna aktar minn sempliċiment każin f'dawn l-għaqdiet. Fi ftit ta' żmien ma kienx hemm raħal f'Malta li ma kellux il-banda tiegħu. Anzi, kif diġà għedna, minħabba ċertu inkwiet beda jkun hemm ukoll aktar minn banda waħda f'raħal wieħed. speċjalment fejn kien hemm aktar minn parroċċa waħda fl-istess belt jew raħal. Allura kien sejjer ikun hemm aktar banet. Mhux dejjem it-twaqqif ta' banda kien sejjer jintrabat ma' parroċċa, għax fis-seklu 19 kien għad hemm ukoll it-tifkira ta' ħafna aktar festi li llum ngħidulhom sekondarji. Dawn il-festi uħud minnhom spiċċaw biex kienu ferm akbar mill-festa tal-parroċċa u għalhekk kienu kun hemm il-banet marbutin magħhom ukoll. Għalkemm il-baned tal-irħula baqgħu żgħar fl-għamla u l-organizzazzjoni tagħhom, uħud minnhom spiċċaw biex kibru sew ukoll. Tantu hekk li naraw li bdew iġibu anke surmastrijiet barranin u dan jixed kemm il-baned bdew jieħdu kollox bis-serjetà. Illum il-ġurnata l-baned Maltin għad għandhom il-post fis-soċjetà tar-raħal jew il-belt. Kollha kemm huma joffru l-għajnuna importanti biex il-festi jsiru bil-kbir, joffru wkoll atmosfera partikolari li hija l-festa Maltija, bl-isparar tal-murtali, bit-tilżien tat-toroq kif ukoll bid-daqq tal-baned mat-toroq kollha tal-parroċċa. Apparti l-kummentarju storiku, Minn din il-kontribuzzjoni ta' Vincent Zammit, xtaqt nirrifletti ftit dwar id-dikjarazzjoni ta' liema hija l-ewwel soċjetà filarmonika f'Malta. Banda minn Ħaż-Żebbuġ u oħra mir-Rabat. B'ċertu diplomazija, dan id-dokument storiku ta' Vincent Zammit ma jgħidilniex aktar minn hekk u hemm diversi raġunijiet għal dan kif jaf kull min huwa forsi mitħla anke aktar ta' dawn it-tip ta' soċjetajiet fil-bliet urħula tagħna f'Malta u Għawdex. Biftit riċerka mill-website tal-Fondazzjoni M3P li tipproduċi din is-sensiela ta' noti memorabbli, fax li naraw illi dawn iż-żewġ banet it-tnejn twafqu fl-1860. U għalkemm Vincent Zammit ma jgħidilniex, dawn huma l-għaqda mużikali li l-għadam tar-Rabat u l-banda De Rohan fil-każin ta' San Ġużepp f'Ħaż-Żebbuġ. Interessanti li l-istess riċerka kif mismuma attwalment mill-Fondazzjoni M3P turi illi dawn it-tnejn huma preċeduti minn każin tal-banda ieħor f'Ħaż-Żebbuġ stess. Il-Banda ta' San Filep iżżomm l-1851 bħala data marbuta mal-bidu tagħha u allura l-Għaqda Każin Banda San Filep, Anno Domini 1851, biex insejħulha bl-isem uffiċjali tagħha, ilha teżisti L-innu tal-għaqda kazin Banda San Filep għanno domini 1851 ta' ħazzebbuċ ta' surmast għadiħu datogat bil-klim ta' Fili Farrugia mill-1928. Dan ir-recording mhux mill-1928 imma mill-2008 f'CD illi fiha hemm ukoll marġ bl-isem L-Ewwel Banda miktub minn surmast Emanuel Buġeja li miet fl-2009. Il-minjiera ta' riċerka li qed jagħmel Mario Għaxaq dwar il-baned Maltin fi ħdan il-Fondazzjoni M3P hija tassew essenzjali għal ħafna minn dak li qed nisimgħu llum f'dan il-programm ta' Noti Memorabbli. Grazzi Mario. U grazzi wkoll lil dawk is-soċji kollha ta' diversi banet li qed jikkollaboraw miegħu fuq din ir-riċerka rudimentali imma tant meħtieġa biex l-istejjer u l-mużika tal-każini tal-banda madwar Malta u Għawdex ikomplu wkoll fit-kattir ta' dokumentazzjoni dwar dan is-settur li tant huwa interessanti għall-istorjografija tal-mużika f'Malta anka b'mod aktar miftuħ. F'dan il-kuntest, għandi ħerqa biex nara il-ktib il-ġdid fjamant ta' Philip Chantar, Studies in Maltese Popular Music. Partikolarment f'dan il-kuntest, iraba kapitlu minnu illi jismu Saints, Wind Bands and Meanings. Ma' Philip Chantar eh, nittama li kolna ċans anka niltaqgħu darboħra f'din is-sensiela meta nitkellmu dwar aspetti aktar ġenerali tal-etnomużikoloġija. Ma ridkomx taħsbu li f'dan il-programm ta' noti memorabli llum se nisimgħu biss dwar il-każini tal-banda u l-marċi tagħhom. Kif fassalna li nagħmlu f'din is-sensiela, se nkomplu nesploraw l-istorjografija tal-mużika f'Malta. U allura, per eżempju, fost l-affarijiet li jinteressawna, ċertament, hemm dak li naraw li ma kienu l-ewwel recordings ta' banet Maltin. Saqsejt lil xi ħbieb u kollegi li huma kollezzjonisti dwar dan. Li ma huwa l-eqdem recording ta' banda Maltija li għandna. U din ma tidirx li hija xi ħaġa daqstant sempliċi u faċli biex inweġbuha. Dan ukoll għax għal bosta snin ħafna mill-banet u l-mużiċisti assoċjati magħhom aktarx li kienu jagħtu valur ferm akbar lill-partitura miktuba mill-recordings. Din tal-anqas hija l-impressjoni li ħatjien mit-taħdidiet privati tiegħi ma' John Gafan li huwa l-arkivista tal-Aqda Kazin Banda San Filep li semmejna aktar kmini ta' Ħażebuġ. Huwa kien l-ewwel arkivista Malti li organizza l-arkivji ta' Kazin tal-Banda f'Malta b'mod sistematiku modern. Oħrajn komplew fejn beda hu, u nsibu wkoll diversi modi oħra tarkivjar madwar il-każini u soċjetajiet mużikali madwar Malta u Għawdex. F'dan ir-rigward, eh, dokument tassew utli huwa l-istudju li għamlet eh, Dorian Coleiro li kien ippreżentat fl-2016 bħala teżi ta' l-MA eh, fix-xjenza tal-libreriji u l-arkivi fl-Università ta' Malta. Fost l-ekkim sejħa diski tal-faham, ġviri dawk 78 dawra fil-minuta fuq xelak, hemm recording ta' l-innu marċ ta' San Pawl u l-innu tal-Partito Nazzjonalista, miktuba minn Cardenio Botti u Josie Mallia Pulverenti rispettivament. Botti u Mallia Pulverenti kienu żewġ kompożitiri Maltin tassew interessanti mis-snin ta' bejn iż-żewġ gwerer. Jaf jerġgħu jitfaċċaw f'xi edizzjoni oħra ta' noti memorabbli. Jeżistu eh, partituri, per eżempju, ta' Mallija Pulvirenti, b'kompożizzjonijiet moderni ħafna mis-snin 20 u 30 tas-seklu liħor, u dan insibuhom fl-arkivji tal-Katidral tal-Imdina. Cardenio Botti assoċjat ukoll mas-Soċjetà Filarmonika ta' La Vallette. Mhux magħruf jekk dawn ir-recordings il ħarġu fuq xelak eh, fl-1932 kienu xinkludu mużiċisti mill-banda ta' La Vallette. Noel Danastas, l-arkivista u storiku tal-kultura popolari tas-seklu 20 f'Malta, ġibidla l-attenzjoni li dawn ir-recordings aktarx li saru f'Milan madwar l-istess żmien ta' dawk li tkellimna dwarhom fl-aħħar programm u li ġew ippreservati fil-proġett Malta's Lost Voices ta' Andrew Alamango. Hemmhekk rajna anke lil Antonio Miruzzi f'ritratt minn dak iż-żmien li bħal Botti kien assoċjat sew mal-banda tal-Lavallett kif ukoll muħud minn dawk ir-recordings. Hawn huwa allura l-innu ta' San Pawl kif irrekordjat fuq in-naħa l-ora tal-istess diska b'78 dawra Għonek nishtiq nirringrazzja lil Tony Mikallef li għaddilna dan il-recording ta' sew storiku ta' l-innu ta' San Pawl mill-1932 illi naħsbu li kien rekordjat f'Milan. Dan l-istess innu eh, kien rekordjat mill-ġdid Verżjoni aktar riċenti kif jidher fuq eh, kasett ta' eh, marċi għal festa ta' San Pawl mis-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Vallet fl-1984. Jafem verżjonijiet oħra, u allura eh, forsi anke nerġgħu niġu lura għal din in-nota memorabbli darbohra. Biex inkomplu fejn ħallejna qabel daqqejt dan ir-recording ta' sew storiku mill-1932, nistgħu ngħidu li t-tieni gwerra dinija indubjament telfet l-iżvilupp ta' recordings mużikali f'Malta. Tal-anqas mir-riċerka li għamilt jien sissa ma jidhirx li hemm aktar recordings ta' banet Maltin sa snin 50. Interessanti li meta Efficenter kien qed jorganizza l-ewwel xandir bil-Malti sistematiku fuq Rediffusion fit-tmiem is-snin 40, huwa kien regolarment jinkludi kunċerti mill-banet attivi f'dak iż-żmien. Primarjament dawk ibbażati fil-belt, intendi jiġifieri dik ta' Lavallett u l-King's Own, kif ukoll oħrajn fil-viċin bħal ta' Vilena fil-Furjana u ta' San Gejtanu San Ġużepp fil-Ħamrun. Recordings ta' dawn it-tip ta' kunċerti tal-banet ma kinux isiru qabel is-snin 50. U anke meta saru xi recordings b'Rediffusion fis-snin 50, jidher illi dawn kienu jitħassru biex ikunu jistgħu jerġgħu jiġu użati t-tapes wara li jixxandru. Ma nafx jekk fadalx xi recording ta' xi banda Maltija mis-snin 50, imma aktarx li le. Madankollu, fl-edizzjoni ta' Noti Memorabbli ta' qabel din, smajna dan li ġej minant Joe Brogdorf f'intervista ma' Tony Mikallef dwar recordings fil-bidu ta' snin 60 li nħarġu fuq it-tikketta Malta Disc. Din it-taħdita kienet fl-2008 sensiela taħbita illi kienet tixxandar fuq Radio Malta. Kont intqajt eh, ma' Surmas Ċappar, li kien Surmas tal-Banda, ta' Ħal Qormi li kien jikkomponi kanzunetti Maltin. Għalli ma kif ma ħadd li għamel recordings ta' kanzunetti Maltin. Allora, ġuż. Ejja, namlu recording. Għatu t tissib li naturalment orkestra kien sab l-ispiru zammit. Fil-fatti jek tara l-lista tal-diski li ħriġna aħna, il-maġġoranza tagħhom kienu l-orkestra ta' spiru zammit. ħlief xi wħud li naturalment ma kellhom bżonn orkestra jew jew rrekordjanihom barra mill-istudju għax hemm uħud minnhom ġieli rrekordjajna barra. Mhm. Per eżempju l-innu Malti jew il-marċijiet tal- tal-RMA. Tal-RMA. Dak rrekordjanihom id-Deporoscon. meta għamilna l-innu Malti, li naħseb dak kien l-ewwel innu Malti li ġie rekordjat ukoll qed ikantawh. Ġeneralment l-innu Malti nisimgħu orkestra biss. Dak kien innu Malti qed ikantawh il-kor. Il-ħoss ta' Royal Malta Artillery Band, marufa u kol bħala l-banda tal-RMA, smajnija bħala parti mill-intervista ta' Tony Mikallef ma' Joe Brogdorf kif maħruġa fuq it-tiketta Malta Disc fl-1968. L-iskop ta' din is-sensiela ta' noti memorabbli mhux li noffru storja tal-mużika f'Malta. L-għana ewlieni huwa li nesploraw dokumenti storiċi li jistgħu jgħinuna niftakru u nifmu aħjar mumenti tassew straordinarji fl-imoddi tal-mużika f'Malta. Dan mingħajr ma neċessarjament ninsġu xi ġrajja strutturata b'xi mod jew ieħor. U għalhekk li kważi bla bżonn ta' spjegazzjoni, nażel li ndoq ukoll ħsejjes li ġejjin minn żmien ieħor b'temi differenti imma li eh, forsi anke ma nistgħux nifirduhom kompletament minn dak kollu li ltqajna miegħu sissa tal-anqas fil-programm tal-lum. Mill-proġett Lejla Maltija ta' Mario Cordina mill-2014, illum se nisimgħu Jum il-Festa. La Dorna għal mużika ta' Mario Cordina u l-proġett Lejla Maltija mill-2014 tajjeb li nibqaw hawn għalissa. Irrid ngħid, hija wkoll il-mużika ta' Mario Cordina li tiftaw tala kull edizzjoni ta' noti memorabbli. Jekk nibqgħu però fuq dan is-suġġett tal-banet, suġġett li wara kollox fadal ħafna u ħafna aktar x'nesploraw fih, nixtieq ukoll li eh, l-istorjografija narfu li tinstab ukoll mhux biss fid-dokumenti storiċi, imma wkoll f'dawk fantastiċi. Xi rrid ngħid b'dan? Efrem Sammut huwa karattru fittizju li tqajna miegħu għall-ewwel darba fi ġabra ta' novelli ta' Immanuel Mifsud bl-isem Stejjer li ma kellhomx jinkitbu li kien ippubblikat fl-2008 mill-Klabb Kotba Maltin. Mifsud huwa magħruf sew bħala kittieb, għalhekk eh, mhux fuq u se nkompli nitkellem issa. Qed ngħid dan aktar bħala introduzzjoni qabel indoq il-kanzunetta Il-Marċ Tefrem Sammut mill-album Lukanda Propaganda ta' Kafena mill-2015. Il-kanzunetta Il-Marċ Tifrem Sammut miktuba minn Chris Spiteri li tiftaħ l-album Lukanda Propaganda tal-Kafena u il-vuċi ta' Daniel Cowking. Fil-waqt li naħseb li qed jinftiehem sew li din is-sensiela ta' noti memorabbli waħda dwar il-mużika Maltija jew tal-anqas dwar il-mużika f'Malta Nasib ukoll li eh, ħadd mu qed jieħu l-impressjoni li hija dwar ġeneru partikolari jew ieħor ta' mużika. U wis anqas biex hija attentat biex nippreżentalkom l-istorja tal-mużika f'Malta skont Tony Sant. Fil-verità dawn in-noti memorabbli qed nara li jkunu Agnostiċi fejn jidħol il-ġeneru. Il-ġeneri mużikali hawn huma meqjusa kollha bl-istess mod u bl-istess intenzjoni. Dan ma jfissirx li f'kull programm nħaltu l-ġeneri bla doċċ. Xorta waħda però eh, tistaw taraw jew aħjar tisimaw il-varjetà, il-gosti personali u aspetti oħra illi qed jiddeterminaw eh, x'nisimgħu flimkien f'dawn il-programmi ta' noti memorabbli. U hawn allura nerġa' nagħżel illi mmur lura għad-ditta tad-diski Malta Disk. Fil-katalgu varjat ta' 22 diska li ħarġu l-Malta Disk fis-snin 60, insibu wkoll din tal-grupp Gitarreros mill-1965 li jisimha Tfajla Mbikkija. Tfajla mbikkija mill-grupp Malti Gitareros li kienu tant popolari f'Malta fis-snin 60. Illum naħseb nistgħu ngħidu li kull min għandu anqas minn 50 sena ftit xejn jaf li kien jeżisti dan il-grupp. E, sfortunatament ftit li xejn għadhom miftakra. U dan aktar xax id-disku tagħhom ma jindaqqux regolarment fuq il-mezzi ta' xandir. Il-Gitareros kienu trio ta' kitarristi magħmul minn John Paċ, Giuseppe Mikallef u Salvu Gauci. Huma kienu anke daqqaqa tal-prejjem għall-għana, imma raw li jifirxu r-repertorju tagħhom biex jinkludu wkoll ħsejjes mużikali oħra bħal dawn li għadna kemm smajna minn għandhom. Nota li tajjeb insemmu hawn hija li l-kitarrist Giuseppe Micallef tal-Kitarreros kien missier il-kantanti popolari Renato u Helen Micallef. Il-Kitarreros tant kienu popolari fis-snin 50 illi lejn tmiem tas-snin 50 u l-bidu tas-snin 60 meta Malta bdiet attivament tipprova tiġbed it-turiżmu lejn Malta, kien qabbadhom biex idoqqu għat-turisti li jkunu għadhom kemm waslu Malta. Ma nistax nifhem eżatt x'ġara biex il-gitareros tilfu il-popolarità tant kbira li kienu jgawdu mal-Maltin bejn 50 u 70 sen ilu. Kienx kien però jibqa' l-fatt li f'ċertu żmien tant kienu popolari li l-maġġur Anthony Aquilina kien anke kiteb Marġ Brijus għad-unur tagħhom. Il-March Brius Gitarreros tal-Maġġur Anthony Aquilina mill-banda ta' San Bastian ta' Soċjetà Filarmonika Pinto f'Ħan Ormi, irrekordjat taħt id-direzzjoni ta' surmast George Debono fl-1993. U hawn nidħlu fl-aħħar parti tal-programm tal-lum ta' noti memorabbli. Importanti li barra nevalwaw il-passat u nifmu ftit x'ġara fl-imoddi, nieħdu wkoll ftit tal-ħin biex napprezzaw x'qed jiġri bħalissa jew tal-anqas aktar viċin ta' żminna. Illum dan se nagħmluh billi nisimgħu verżjoni riċenti ta' kanzunetta miktuba minn Charles Camilleri u Joe Friggieri madwar 50 senilu. Hawn Il-verżjoni ta' Ruth Abela tal-kanzunetta popolari Il-Festa li oriġinarjament nafuha kantata minn Mary Rose Mallia. Biex nagħlqu llum se nħallikom b'silta minn waħda mill-poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor minn Awwissu ta' l-2014. Din torbot sew ma' kanzunetta li għandna kemm smajna llum kif ukoll mas-sens ġenerali tal-programm kollu. U dan huwa għax preċiżament dak huwa li qed nippruvaw nagħmlu flimkien f'dawn in-noti memorabbli. X'inhuma dawk l-elementi tal-mużika Maltija, dawk l-aspetti tal-mużika f'Malta li se nibqgħu niftakru meta jgerbu snin u jgħaddu s-sekli? X'inhuma l-aktar noti memorabbli? U ninsabu fl-istaġun tal-festi u ħazzabbar għandhom żewġ festi f'Settembru għalkemm eh, fadallu ftit tal-ġranet oħra biex jibda Settembru għadna f'nofsa għawissu għonek bil-kem għadu kem għadda Santa Marija, eh, fil-fat għedin fil-weekend ta' Santa Marija kif hemm min hoppi sejjaħlu kol, biex nalqu l-poddata ta' l-lum ukoll. Sib dan il-marċ eh, miktub minn Ruth Abela li smajna minn għanda diversi drabi b'diversi modi Eh, b'mod l-aktar riċenti bħala troffa ħamra fl-imkien ma' Los Mechones. Imma din id-darba se nisimgħu lill-banda ta' San Mikil ta' Ħazzabbar, il-banda magħrufa bħala tal-Bajda, illi minn għandhom se nisimgħu dan il-marċ ta' Ruta Bela li jismu Mood Swing. U bejk ġina fit tmim it-tielet programmi fis sensila ta' noti memorabli fl-imkien miħaj Tony Sant. In-noti memorabli tal-lum kienu dwar il-mużika tal-kazini tal-banda, Cardenio Botti, il-proġett li la Maltija ta' Mario Cordina, Il-lukanda propaganda ta' Krispiteri u l-Kafin. Joe Brogdorf u t-tikketta Malta Disc. Il-Gitarreros, il-Maġġur Anthony Aquilina u Ruth Abela. Aktar tarif issibuh permezz tal-website personali tiegħi fuq tonisan.com. Għanna niltaqgħu għal edizzjoni oħra ta' Noti Memorabli darbohra, fl-istess post u fl-istess ħin. Noti Memorabbli huwa produzzjoni ta' l-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kull narta tnejn f'nofsinhar b'repetizzjoni narta tlieta fl-erba' nofs ta' wara nofsinhar.